Віктор Козиренко, молодий токар, ворухнув бровами і швидко глянув на мене. У нас робітники, що працюють на монтажі електроніки, чи відновлюють її, чи виїжджають до замовників мікроскопи встановлювати, повинні мати вищу освіту. Інакше з електронним мікроскопом ради собі не даси. Є цехи, звісно, де і десятирічку не всі позакінчували. А вантажники наші, наприклад, не мають уявлення про якісь там полюсні наконечники, що їх точить Володимир Сергійович. Все одно у нас кожен робітник на своїм місці, і діло розуміє своє, як годиться. У вас письменники теж? Бо знаєте, це в бабусі моєї були точні у своїй відсталості людські категорії робітник, значить, мозолясті долоні, інтелігент окуляри на лобі і золота обручка на безіменному пальці. Коли я був малий, то пас козу на леваді і переконано вважав, що інтелігент це завжди білоручка. Потім усе минулося аж смішно. Я сам став студентом, заочно вчуся на біологічному. Він вірші пише, сказав Окунь. А я зітхнув і попросив прочитайте щось, Вікторе. Зробивши таку пропозицію, подумав, що Віктор Козиренко обов'язково читатиме. У поетів, особливо в молодих, дуже чітко виявляється надзвичайний потяг до того, щоб ділитися секретами і плодами власної творчості з рештою людства. У багатьох це щире бажання висловитись природне кожнім порусі і кожному слові, але доволі таких, що при декламації з рукописів просто таки впадають у транс. Віктор Козиренко оглядівся. Мені вже подобалось його немитушливе ставлення до роботи. В ситуації з віршами він також поводився спокійно і гідно. А навіщо вам мої вірші? сказав молодий токар. В кафе все ще було небагатолюдно. Офіціантки синьою зграйкою згуртувалися біля каси і задумливо дивилися в дощ, розбризканий по вітряних вікнах кафе. На нас уваги не звертали. Навіть куті з міді світильники, притиснуті до темних стіних панелей, не збиралися порушувати інтимності нашого спілкування. На щастя, більшість приїжджих та чоловіча частина міського населення про кафе, напевно, не знали. Судячи з усього, нам було гарантовано дальшу інтимність спілкування. Прочитайте щонебудь власне, звернувся я до Козиренка. На заводі я вам читав, а тепер ваша черга. Віктор не кокетував як, може, зробило б на його місці чимало поетів. Глянув на темний світильник і неголосно проказав. Виходять мої друзі після зміни, осмикуючи сині піджаки. По краплі втома з кожної руки зникає, витікає неупинно. Чому ми забуваємо про це? Співаємо про працю так, неначе ніхто з утом ніколи не заплаче, поклавши дуже руки на лице. Я плакав сам, бо знаю, що таке омити свою мрію в сьомім поті, всі сили залишити у роботі. Віктор Козиренко зніяковів і змовк, обірвавши строфу. Читайте далі, попрохав я. Та не варто. Молодий токар провів долонею по столу. А то все про працю і про піт. Знайшов, що читати. А ви що думали? розсердився я. Коли кафе, то треба на столі танцювати. Не сердьтеся, неголосно запропонував окунь. Випиймо по краплині. Віктор хлопець гарний і щирий.